D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. Wëllkomm bei dëser 367. Bahá'í Emissioun um Radio Ara. An dëser Emissioun géif ech gären de Kanner gedenken, a speziell de Steeseler Kanner, déi dësen Donneschdeg e schlëmmt Accident mam Autobus haten. Et si vläit Steeseler ënnert iech, an ech kann iech soen, dass et mir en Donneschdeg den Owend e bësse komesch war, wéi ech duerch d'Duerf gefuer sinn. Dir wësst et vläicht, awer ech sinn schliisslech e Steeseler, also e Mëllerefer, wann ee wëll genau sinn. A wéi ech deen Owend duerch d'Duerf gefuer sinn, war et just de Moment, wou d'Kanner mat hiren Elteren heem goungen. Et war bestëmmt eng Versammlung fir si zu Steesel. Et war scho bal däischter, mee et konnt een awer d'Tréinen erkennen, déi midd an traureg Gesiichter an de Schock, dee si deen Dag Dobei ass et jo net esou, wéi wa mir net all Dag an den Neiegkeeten vu schlëmm Accidenter géingen héieren, Leit déi sech haassen a sech géigesäiteg dout maachen. Mee all dat ass dacks zimlech wäit ewech vun eis. Ech wëll an dëser Emissioun just kuerz Gebieder aus de Bahá'í Schrëfte liesen, e Gebiet fir déi Verstuerwen, e Gebiet wann een a Schwieregkeeten ass, e Gebiet fir Heelung an e puer kuerz Gebieder fir Kanner. Erlab mer, o mäin Här, dass déi, déi zu Dir eropkomm sinn, an Dir en Ënnerdaach fannen, dem beschte Komerod, An datt si am Schiet vum Tabernakel vun Denger Majestéit an am Hellegtum vun Denger Herrlechkeet wunnen. Verbreet Du iwwert si, o mäin Här, vum Mier vun Denger Verzeiung, wat si wierdeg mécht, an Dengem allerhéchste Kinnekräich ze wunnen. Sou laang wéi deng Herrschaft dauert. Du bass mächteg ze maachen, wat dir gefält. Gëtt et een, dee Schwieregkeeten ewechhëlt ausser Gott? So, Gelueft sief Gott! Hien ass Gott. Sie sinn all seng Dinger an all helle sech u sei Gebot. Die Dieu suffit à tout, au-delà de tout. Et rien, ni dans les cieux, ni sur la terre, sauf Dieu, ne peut suffire. En vérité, il est en lui-même celui qui sait, le soutient l'omnipotent. Däin Numm ass meng Heelung, o mäi Gott, an Denger ze gedenken ass meng Medezin. No bei Dir ze sinn ass meng Hoffnung, an d'Léift fir Dech ass mäi Geleet. Deng Baarmhäerzegkeet ass meng Heelung a meng Hëllef a béide Welten. An dëser an an déer déi kënnt. Du bass wierklech Deen, dee ganz a guer gutt ass, deen alles weess a fir alles eng Léisung kennt. O Gott, erzéi dës Kanner! Dës Kanner sinn d'Planzen aus Dengem Bongert, d'Blumme vun Denger Wiss, d'Rouse vun dengem Gaart. Looss däi Reen op si falen, looss d'Sonn vun der Wierklechkeet mat denger Léift op si schéngen. Looss deng Lëftchen si erfrëschen, fir datt si erzuginn, wuessen, opginn a sech a gréisster Schéinheet entfalen. Du bass deen, dee gëtt. Du bass dee Matleedvollen. O Här, looss dëse jonke Mënsch stralen a sief generéis géintiwwer dësem Schwaachen. Schenk him Wëssen. Gëff him all Mueren zousätzlech Stäerkt a behitt hien am Ënnerdaach vun Denger Protektioun. Fir dass hie fräi gëtt vun all Iertum, sech dem Déngscht un Denger Saach higëtt, déi Ondure leet, déi onglécklech féiert, déi Gefaange befreit an déi Oniwwerluecht erwächt, fir dass si all mat Dengem Gedenken an Dengem Luef geseent ginn.